Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Završili smo s ovim hadisom, Sada nam dolazi sljedeći hadis koji također govori o istoj temi. S tim da je malo hadis detaljnije, pa ćemo ga, pa ćemo ga uzeti, obrati, pročitati ćemo ga i samo ga prepričati, jer e, potpunjava o temi što smo do sad govorili. 192. hadis. Anabdullah ibn Amr ibn As. kala أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا يصومن النهار ولا أقومن الليل ما شئت kaže Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu anhuma kaže obaviješteni vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem da sam ja govorio tako mi je Allaha postiću danju i klanjaću noću mašit koliko ja hoću Ovo je poznato, znači ima više rivajata kod Buhari, muslima da je spomenuto vezan za stanje Abdullah ibn Amr ibn Asa. Da je bio osoba koja je, koja je mnogo postila i e, mnogo e, provodila dug dio noći u namazu i da je, e, da je konstantno učila Kur'an, pa se čak njegova, njegova se supruga požele poslaniku, sallallahu alim, sad na njegovo stanje. <clears throat> I za njeg je preneseno ono, kada je čuo poslanik sa za njega da je, da je da uči da uči uh, da uči neprestano Kur'an čini hatmu Kur'ana pa mu rekao je uči Kur'an u 30 dana Znači, to je prva smjernica, znači, da musliman, i to je, to, osnov, to je mustehav, da musliman toko 30 dana, toko mjesec dana prođe hatmu Kur'ana. Uh, Pa on njemu rekao, ja Allah poslađe, mogu više. Pa mu rekao, uči, e, prouči Kur'an 20 dana. On kaže, mogu ja i brže. Pa kaže, uči za 10 dana. Pa kaže, mogu brže. Pa u, u, Harim, u Rivajat Buhari muslima došlo, uči 7 dana. Pa kaže, rekao, mogu ja i brže. Pa onda rekao, nemoj više, manje od 7 dana. U Rivajat kod Buhari došlo, kod Budavode Tirmizija došlo, i e, da, je, da mu rekao, uči u 3 dana. Ko uči manje od 3 dana, fe lem je ne može ga razumjeti, ko uči manje od 3 dana. To je ta isti hadis koji malo prije govorili. A ovo, a, znači, Znači, riječ je o istom stanju, istom ashabu. Znači, vezano za njegov i post i učenje Kur'ana e, i njegov qiyamu lejl. Da je bio poznat potom. Uglavnom, ovaj hadis ovdje govori vezano za, za spajanje posta. Kaže, kada je čuo Allah poslanik sam da je to on izgovorio te riječi, rekao, fakala Rasulullah sam pa je rekao, ente levi kulte dali, kaže, jesi ti rekao to? Misli se na riječi, tako mi je Allah, postiću dan, uh, e, leo su mene nehar. Uh, postiću danju, postiću noću, mašit koliko hoću. Kaže, e, on je potvrdio, kultu lehu, kad e, kultuhu bi ebi ente ve ummi. On je rekao njim, jesam, jesam uh, rekao sam, bi ebi ente ve ummi, ti si meni, poput moga oca i moje majke. Kale fe inneke la testatio zalik. Pa mu je rekao poslanik, kaže, ti kaže, nisi to u stanju. sum wa eftir, kaže, posti i mrsi se وَنَمْ eh, وَقُمْ I kaže, spavaj i klanjaj noćni namaz. وَسُمْ مِنَ شَهْرِ ثَلَافِتَ يَامِ Posti u mjesecu, kaže, tri dana. Posti u mjesecu tri dana. Znači, ovo je hadis, ovo, s ovim hadisom inače dokazuje, znači, mustehab u toku mjesec dana, misli se, hiđečkog mjeseca, se posti tri dana. Znači, da se poslije tri dana, i to je ono što je došlo vredosodno u mnogim hadisima, a ono što je došlo da se poslije tri dana, e, 13, 14 i 15, je to slabi hadis. Svi se rivajati slabi hadisi, ispravniji je bliže da je to daif. Bili, da poslije bili dane je daif. A poslije tri dana u mjesecu u Hidžetskom, to je propisano i došlo vredosodnim hadisima. Da se to, na to misli ta tri dana. Kaže fe inel hasenete bi ašrem saliha, jer kaže dobro djelo se, jer e, bi ašrem saliha nagrađuje se sa deset sličnih dijela. Deset rosuka nagrada. Vodalike mitlu se jami dar. I to je, kaže, poput neprestanog posta. Kako je poput neprestanog posta? Ako osoba posti tri dana u mjesecu, tri puta deset, tricet, znači. Posti tri dana, jer za jedan dan ima kao deset dana, tri puta deset, tricet dana kao da cijelo vrijeme posti. Kultu inni la, eh, la utiku efdele medalike. Rekao sam Allah poslaniče, ja, ja sam mogućnosti da, da, da učinim više od toga. Pa mi onda rekao, kaže, kale fesum jaumen wa after jaumen. Kaže, onda mi rekao, kaže, posti jedan dan, a jedan dan mrsi. Znači, dan posti, dan ne posti fa qultu li uh, inni la utiqu aftal midal kaže rekao sam pa ja mogu više od toga bolje od toga pa onda mi rekao qala fa sum yawman wa after yawman fa dalika E, pardon, ovdje prvo mi rečeno sum jeomen after jeomen, post jedan dan, dva dana mrsi, a u ovom drugom sum jeomen after jeomen, e, post jedan dan, a mrsi jedan dan, tve dalike si jamu e, Dawud alaihi selam, kaže to je post, da, post Dawud alaihi selam, bahu wa afdalu si a to je najbolji post. Ovo je, znači, šerijski tekst Hadisa, da je najbolji post, dobrovoljni post nakon Ramazana, da je to post Dawuda alaihi selam, a to je da dan postiš, dan mrsiš. Fekultu inni le utiku efdale mi dalek. Pa sam rekao, Allah poslaš, ja sam mogućen da postim više od toga. Fekale la efdale mi dalek. Pa mu rekao poslanik, nema bolje od toga. Hadis smo tefku na lihu. U rivajetu, spominje još rivajet, kaže u ofi rivajeti, eh, kale la saume fevka saumi ehi Dauda alihi selam. Kaže, nema posta, iznad posta uh, moga brata Dauda alihi selam uh, šatre dehri, a to je pola vremena da postiš znači pola vremena postiš, pola ne postiš, mi se e, kaže fasum jaumen wa after jaumen posti jedan dan, a drugi mrsi. ovo je znači u rivajatu kod Buharije. Ovaj hadis naravno ukazuje, e, malo prije sam prepričao, znači e, vezano za Abdullah ibn Amra, njegovo stanje, njegovo stanje i njegovo posvećenost i badetu u ove tri oblasti i za sveti su, sveti su spominute u vredusim hadisom u Tefkon Alehi. Ovdje ova vezana za post. Uglavnom ovo hadisu je e, došlo e, spominuto. Znači, e, spominuto je da je da je znači e, da je najbolji post Davudov post a to je da se dan posti a dan mrsi da nema boljeg posta od toga e, a narod imamo drugi hadis e, u kojem je došla zabrana zabrana neprestanog posta ma same men same dar nije, nije posti onaj koji posti cijelo vrijeme znači zabrana tog posta A, vjerovatno ćemo to doći u nekom drugom kontekstu da govorimo o tom ili, možda ovdje ima spomenut hadis. Uglavnom sa ovim hadisom se dokazuje, a, e, dokazuje se znači da je, da je najbolji post ovaj Daudov post. E, a, <clears throat> hadis ukazuje o, o tome koliko Abdullah ibn Amr ibn As radijela Hanhuma nastojao da čini dobra djela i da se čak zakleo da će postiti, e, da će postiti cijelo vrijeme, da će, da će klanjiti po čitavu noć. E, Eh, a Allahu poslanik sallallahu alejhi ga usmjerio eh, eh, shodno moći kudretu insana čovjeka da u stvari prilagodi svoj život onom što je nešto što je umjereno nešto što najbolji bad što može raditi to je ovo u stvari da vam posti dan mrsi a da i noći i spava i da i da da klanja i za učenje Kur'ana, znači da ima vremena e, da ono kada uči Kur'an, da ga može razumjeti i da u stvari ima vremena prilikom učenja Kur'ana, da ima vremena za porodicu, e, za svoje tijelo, za porodicu i za, za zajednicu koju živi, a ne da se cijelo vrijeme posvijeti svim ovim ibaditima spomenutim. Znači ovo je, ovo je ta smirnica sa te strane. Uglavnom, a, <clears throat> znači ovdje nema ništa posebno u smislu, jedino što ima, je ovaj, potvrđuje se ta, koji je najbolje vrsta posta e, i da ovdje potvrđeno također da, e, da je Musteha posle 3 dana u mjesecu e, Hidžetskom. Malo prije sam spomenuo, to kad sam spomenuo hadis, da je, da je to došlo u vredosnim hadisima, a da ono što je došlo da post bijeli dana, da je, da je u tom, svim tim hadisma ima slabosti, da skupina činjaka na tome da je, da je tu ima greška u tom hadisu. Da ima greška u hadisu, da nije vredosan, da nije prihvatljiv. E, također u hadisu je spomenuto, e, u hadisu je spomenuto da je mekruh, a po skupinu činjaka haram. E, neprestani pozac, cijelo vrijeme posti na osnovu hadisa, na, i ovog hadisa i hadisa la same men same dehr, nije posti onaj koji posti e, k, men same ebed ili men same dehr, nije posti onaj koji posti cijelo vrijeme, neprestano posti. Odnosno da je to mekruh ili haram shodno tumačenju učenjaka. E, Eh, narodno hadis također ukazuje da je mekruh ili može biti haram pretjerivanje u šerijatskim propisima i da je šerijat izgrađen na lahkoći i jednostavnošću i eh, da, da osoba treba da radi i badete dokle god aktivna i, eh, i tjelesno i psihički i da ostrajava na tome a ne da se, da se pretjera i psihički i fizički i da dovede Andalusam Andalusam